Louco de lança pensando nela. Mais uma noite de samba, noite paulista, vejo a vez, a sala vista, bebê. Hum, vai dizer nossa tropa embicou nessa goma maluca. Igor Guilherme, bandida te pega na curva casa, vagaba ah, na casa ah, de praia. Ah, quer bailar, bailarina, menina, vetina, quem sabe? Essa noite não vai acabar ah, e na luz do luar, ah, modelo GTA. Vejo a nave na chuva, no sol, escolhe é blue, a cor do anzol é o dinheiro, isqueiro, cê sabe eu bebi. GL já é passado, tô te aqui, supreme na mola, se liga bebê, na disposição. 4M nato, fora me gang, house não speaking, oh babe, cê sabe, cê que my big dick, não speaking virgem me sigue. Zona Norte City, cidade, estágios da vida. Ô mina bandida quer me machucar. Mas sim, quem sabe um dia. Cê pode até tentar voltar, mas vem nem pra voltar livre pra voar junto no baile do Claudinho com o PH. Bola um ice. Deixa a mente tranquila dos drags, Que essa noite as bandidas já sabem que é faz. E assim, menino louco do gin. Que doido, eu tô bem serinho. Ah, mudando o flow várias vezes. Ah, cê tá ligado do interesse. Elas quer colar, quer aceitar. Mas interesse eu vou gozar na cara dessa filha da puta. Dizia que era sua amiga, inimiga da porra, cachorra. Que aguentava minha fartura de puta madruga maluca. Por isso eu te peguei na cor. Mas que nas fases, nas fases bandida, levada, menina. Mas e quem sabe, quem sabe um dia ah, nós pode até tentar voltar sei lá. E outra vida se pá, o Glenn pensa na. E eu vou pensando na sei lá ou será? Se eu vou parar pra pensar, eu vou agir pra contar. Nota em cima de nota, elas gostam. Vejo na amassada e ah, Olha catar de maçã, tô de macan. Essa bandida que fala que é fã, mas então falou assim. 5K na conta dessa potinha que fala que quer dar pra mim. Chupa sua filha da puta. Se for assim, pro bonde nem compensa. Consequência, aparência, eu nem canto, não espanto, nem me iludo não. Se eu tô pagando é uma fita, se eu não tô pagando, cê tá ligado, é outra fita, sangue bom. E o papel é retão, cê tá ligado, maloqueiro nato. Nós pode até tratar bem, mas a lenda de 100 tem um porém. A nossa grande capital, ah os racionais, vou viver em paz. Baforando lança, me sinto bem mais sagaz. Uh fogo. Eu falou até para si menor que morreu a pé pelo rapé ou não do pop cocaine, mas assim não espelho alguém. Nem quero falar, não cheiro, não fumo porra nenhuma, sei lá quem lá, uh, quem sabe Chama aquela pra sentar, se pá, ela vai sentar, mas só se tiver o brother PH na goma Ela se espanta e vê a tona. Sabe que eu tô louco, muito crazy de maconha. Uh, tipo o GP tô. Ah. Essa noite eu vou rimar junto com os parceiros para pra pensar amanhã se pá hum, pode nem chegar e por isso nessa noite eu vou comer cinco garota privê dizer bebê quem sabe cair não mais de um milhão. Tá jogado, parado na garagem. O bonde tá tipo sabotagem, rimando de verdade. Se rimar, não seja o cão covarde. O bonde tá com a coragem pra vencer e pra dizer: moleque, não desiste, não desiste, desistir de desistir. É o dialeto, tá ligado? Que eu lutei pra prosseguir. É nós que tá Iggy MC, com um bico green assim. Elas vêm jogar pra mim até então. Louco de alecrim de gin até então. Louco eu tô a ser firmão, mas consciente. Quem se julga sábio, cê tá ligado? Tô louco, mas tô firme, sangue bom. Ah, com meus pés no chão, tô sempre. Elas vindo verde. Ah, lembro o tempo da tenente. Os bicos bateu de frente. Hoje nem existe mais já está ali na vala. Nosso bonde tá em paz, rima não para canalha. Cinco minutos, freestyle direto, discreto. Eu tô tipo, sei lá, se pá. Salve 4M pro Pedrinho Thales PHU. Uh, e o Mano Carro, nosso professor, tá ligado? Ali, doutor, é nós que tá. Esteja em paz, eu vou voraz. E mano, tá ligado? Igual Guilherme Bica, assim que fala até mais. Várias músicas escritas, mas dessa mente eu vou fazer agora. O meu fã vem se espelhar, vem se esperar. Nos manos da hora e se esperar, eu não pá. Deixa essas minas sentar bem agora. Tipo MC Lon, essas bandidas choram. Tipo MC Ig, 3 de avilado. Tipo o Claudinho, eu tô na tira, é foda. Essas bandidas que vem sentando fato. Cê tá ligado e tá ligado aí, Vitão. Trouxe quatro mola pro pretão ficar chavão. Black, supreme na mola. O moleque é zica, as novinhas chora, adora. Já deu uma hora, tá ligado? Finaliza essa porra agora. <laughs> Freestyle, jeito, galera. <laughs> Quem gosta do Igor Guilherme, quem gosta de me seguir, vão ver. Quem não quiser, o Guilherme tá filmando também. Você não tem nada mais, é nada de menos. Afinal, tá tá essa gira, quer me machucar.